Սոչիի հանդիպումը կայացած իրողություն է այլևս։ Երեք երկրների ղեկավարները հանդես են եկել Արցախյան վերջին պատերազմից հետո ընդունված թվով 4-րդ հայտարարությամբ։ Այդ հայտարարությունն Արցախում նոր մտահոգություններ է առաջ բերել։ Ինչի մասին է Սոչիի հայտարարությունը։ Քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցի կարծիքով առաջին հերթին ռուսական ազդեցության, մոդերատորության ընդգծման ու վերահաստատման մասին։ Մոսկվան փորձեց ցույց տալ, որ չնայած պատերազմին, որի մեջ է այս պահին Ռուսաստանը Ուկրաինայում, այնուամենայնիվ ինքը գլխավոր դերակատարն է այս տարածաշրջանում որտեղ մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ անդրադարձ կա ռուսական խաղաղարակեցության կարևորության գծմանը ըստ էության Հայաստանն ու Ադրբեջանը փաստատավորված պարտավորվում են է Ռուսաստանի շահերին հակառակ չգործել տարածաշրջանում Քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը կարծում է, հայկական կողմը Սոչի է մեկնել իրավիճակի կայունության, կառավարելիության ռեժիմի հնարավորինս երկարաժամկետ պահպանման ակնկալիքով։ Առավել կարևոր օպերատիվ հարցը այս պահին հենց անվտանգության կայունության ռեժիմի հնարավոր երկարաձգումն է։ Ստացվում է դա Սոչի հանդիպման արդյունքում թե ոչ, այստեղ կարծում եմ միարժեք ասելը իսկապես բարդ է, որովհետև գործոնները այդ հարցի վրա ազդող իսկապես բազմազան Ըստ Սուրենյանցի բաց է մնում հարցը, թե արդյոք կարող է Մոսկվան Բաքվին համոզել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի լուծումն արկախելու հարցում։ Այս տիրույթում է քննարկվելու տարածաշրջանում Ռուսաստանի ռազմական առաքելության երկարաձգման կամ նրա բովանդակության ինստիտուցիոնալ ներկայության հարցը, ասում է Սուրեն Սուրենյանցը հավելելով. Բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հարցում համաձայնությունների հասնել հնարավոր չի եղել։ Դրա համար խոսվում է խաղաղապահ առաքելության տեղակայման գոտու մասին առանց Լեռնային Ղարաբաղի տերմինի հիշատակման Այս համատեքստում խաղաղապահ առաքելության կարևորությունը ֆիքսվում է, բայց երկարաձգման մասին խոսք չի գնում։ Դա ինձ չի զարմացնում ամենևին, երկու պատճառ կա դրան. Ուկրաինական պատերազմը կարողությունները սահմանափակել է Ռուսաստանի եւ այս պահին, քանի որ դա Բաքվի դիրքորոշումները տարբեր են, Ռուսաստանը չի կարող ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, դա մեկ, եւ երկրորդը այն է, որ Պրահայի եվրոպական միջնորդության շրջանակներում Արցախի սուբյեկտության նշաձողն այնքան էր իջեցված, որ անկարելի կլիներ պատկերացնել, որ Սո Սոչիում հնարավոր կլինի այդ նշաձողը էապես բարձրացնել։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում կոնսենսուս չի եղել, եւ դա ակնհայտ է, ասում է քաղաքագետը, եւ այնպես չէ, որ Փաշինյանը կարողացավ Սոչիում սпасարկել իր ամբողջ օրակարգը։ Այստեղ չպետք է մոռանալ, որ կա նաև Իրանի գործոնը, բավականին ծանրակշիռ գործոնը, ասում են մեր զրուցակիցները։ Չնայած այն անմիջականորեն հանդիպման շրջանակում չէր, այլ Սոչիի այդ երակողմ գործընթացի փաթեթային տրամաբանության մեջ։ Մոսկվան այս ռաունդում ակտիվ գործակցում է Իրանի հետ տարածաշրջանում արևմուտքի ազդեցությունը սահմանափակելու համար։ Սուրենյանցի տեսակետն է։ Հակոբ Բադալյանը պատահական չի համարում այն, որ Իրանի արտգործնախարարը անմիջապես Սոչիի հանդիպումից առաջ հրախոսազրույց ունեցավ Ադրբեջանի իր գործընկերոջ հետ։ Եվ Իրանի արտգործնախարարը շատ հակակայտարել էր հերթական անգամ, որ օտար տերությունների ներգրավվածությունը ռեգիոնալ խնդիրների լուծման գործում ավելի շատ խնդիրներ է ստեղծում, քան օգնում է լուծելուն, եւ նաեւ տեսնում ենք Իրանի նախագահի հրավերը Սոչիից անմիջապես հետո Թեհրան այցելելու մասով, որն ուղղված էր Հայաստանի վարչապետին եւ որը ընդունվեց եւ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Թեհրանում է։ Հատկապես ուշադրության է արժանի ռուս-իրանական հարաբերության վերջին ամիսներին շփատներին նկատվող գործակցության մակարդակի խիստ սերտացման ֆոնին, որը գործնականում անգամ դաշինքային հատկանիշներ է պարունակում, այն աստիճան, որ սա նույնիսկ արժանացել էր ուշադրության Վաշինգտոնում եւ Վաշինգտոնից պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը օրերս հայտարարել էր, թե ռուս-իրանական դաշինքը պետք է մտահոգի Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, քանի որ դա չի նպաստում ռեգիոնալ իրավիճակի կայունությանը։ Սա իհարկե հասկանում են քաղաքական գնահատական է ամերիկյան ռազմավարության համատեքստում, parzapes հիշատակում եմ ցույց տալու համար, թե Ռուսաստան-Իրան գործակցությունը ինչ աստիճան է ստանում եւ ինչպիսի ուշադրության արժանանում։ Իրանն ըստ էության հայտնել է, որ դեմ է արտատարածաշրջանային ուժերի ներգրավմանը մեր տարածաշրջանի խնդիրների լուծման հարցում, մեկնաբանում է Սուրեն Սուրենյանցը։ Այսօր Թեհրանում է Փաշինյանը։ Այսինքն Ռուսաստանը նաև Իրանի օգնությամբ փորձում է սահմանափակել արևմուտքի ազդեցությունը, բայց պատուհանի փակման մասին դեռ բաժամ է խոսել, չնայած ես այն գործիչներից եմ, որի սկզբանե արևմտյան միջնորդության արդյունավետությանը կասկածով են վերաբերվել։ Իրանում փորձելու են փող լրացնել Երևա Սոչի պայմանավորվածությունները, ցույց տալ արտածատարածաշրջանային ուժերի ներգրավում։ Բայց այստեղ կարևոր է նաև այն, թե ինչպես է դիրքավորվելու Թուրքիան, ասում է Բադալյանը պատական չէ, որ Սոչիից հետո նաև տեղի ունենում Թուրքիա, Ռուսաստան, Իրան արտգործնախարարների մակարդակով հերախոսազրույց եւ քննարկվում են ռեգիոնալ հարցեր։ Սոչիում անակնկալ ոչինչ տեղի չունեցավ, ասում են քաղաքագետները։ Անկասկած է մի բան. Կովկասյան ռեգիոնում ազդեցության պայքարն ընդհանուր աշխարհակաղակական պայքարի համատեքստում նոր թափ եւ նոր ծավալներ է ստանում եւ այն մեծ շրջանակներ ներառելու ներուժ ունի։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։